Genesis chapter 1 verses 14 through 19. ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה. והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. והיו למאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ. ויהי כן. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. וייתן אותם אלוהים ברקיע השמיים, להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החושך. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי.